Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Slavēts Jēzus Kristus. Šeit ir atkal rādījums, Dievs ir ļoti labs. Priesteris Arnis Mazuļevskis. Priecājos, ka varu runāt, ka var nest labo vēsti, ka Dievs dod tādas žēlastības, tādas iespējas. Šis raidījums e, ir domāts, lai mēs varētu redzēt, dzirdēt e, liecību par to, ko Dievs dara šodien – ka tiešām Dievs ir šodien dzīvs un darbīgs un ka viņa e, uzvara tiešām ir reāla un ka ir cilvēki, kas tam ietic, kas to pieņem, kas tam ļaujās. Un tad arī e, tu, ir labi par to dzirdēt, ka Dievs, mūžam dzīvais Dievs, e, darbojas dažādu cilvēku dzīvē, kā ienāk pat, pat ļoti sagrauto cilvēku un eh, visu atjauno, sākas atjaunošana, šī pestīšana sāk iemiesoties, cilvēka atjaunojas dzīvība, cerība, prieks, mīlestība. Cilvēks ierauga pavisam savādāk sevi, pasauli, jā, dieva patiesība dara brīvu, un eh, tā, tāpēc arī ir šis raidījums, lai, eh, lai jūs dzirdētu šīs liecības, ko Dievs dara šodien, un arī, lai jūs paši varētu to liecināt, Un, jā, ja jums ir šīs liecības, vai jūs zinat, kam būtu laba liecība, jūs varat eh, sazināties ar mani, un mēs varam eh, arī dot jums šo iespēju liecināt. Tas, tas tieši tas, kas ir vajadzīgs, eh, ko arī apustuļi darīja, ko viņi darīja pēc Jēzus. Viņš staigāja un liecināja to, ko Jēzus bija darījis, to, ko Dievs ir darījis. To viņš arī tagad dara. Ja, protams, varēsim aicināt paši to katru dienu izdzīvot un piedzīvot. Un tad arī, protams, liecināt par to ar savu dzīvi, ar saviem lēmumiem, ar visu savā dzīvē, bet arī varam tiešā veidā liecināt. Tad skaistā pēdējā laika liecība ir Jēzus maršs Rīgā, kas jau notiek daudzus gadus eh, ārzemēs, bet eh, Latvijā tas bija pirmo reizi tādā formātā. Un, un tie, kas piedalījās, domāju, visi var liecināt, ka tas bija ļoti skaists pasākums, ka sanāca kopā dažādu konfesiju kristieši, ka viņi eh, varēja pirmkārt jau paši būt stiprināti ar to vienotību, ar sadraudzību, ar prieku, ka nesam vieni, ka ir arī citi, uh, ka mēs kopā cīnāmies. Jā, mēs, nu, var teikt, esam tagad tāda minoritāte. Jēzus savā laikā arī bija tāds, kurš eh, bija mazākumā. Un, nu, kristiešiem tas teikt, ir tāds diezgan normāls stāvoklis. Jā, bet tad šis eh, maršs deva tādu cerību, stiprinājumu. Eh, un, protams, tas arī ir mūsu aicinājums jā, tieši pasludināt jēzu, pasludināt jēzus uzvaru, patiesību, kas arī tika darīts šajā pasākumā, eh, kad eh, apliecināt šo ticību viņam arī publiski, ja, kad ar savu piedalīšanos, ar savas nostāju. Eh, un man visvairāk, protams, tajā pasākumā bija svarīgākais pats pašas beigas, kad uz beigām slavēšana, pielūgsme bija bez uh, muzikas instrumentiem, bez pastiprinātājiem, tikai cilvēka balss. Kāpēc man tas bija svarīgi, jo jau vismaz gadus eh, sešus uh, eh, nesāju tādu redzējumu, vīziju, ka uh, tāda Latvijas atmoda ir caur kristīgiem dziesmu svētkiem. Un ka šiem dziesmu svētkiem arī tas formāts arī varētu būt tieši tāds – ka nevis ar kaut kādu tur eh, skaļiem pastiprinātājiem vai kaut kādu vienu solistu, bet ka tas ir tāds kopīgs, vienojošs elements, ka mēs kopā dziedam, kopā pielūdzam Dievu, tātad slavējam viņu. Ja, eh, un caur to ieejam tādā vienotībā, dodam Dievam vietu, un ka tad caur to eh, varētu, tā teikt, nākt tās Dieva spēks, tā Dieva pieskāriens mūsu sirdīs, lai mēs izmainītos, lai mēs uh, Eh, ļautos vairāk Dievam, lai šis Dieva godība nonāk pār mums, lai Latvija eh, tiek svētīta, ja Dievs, mēs ielaižam Dievu Latvijā. Eh, un, un tieši tas notika, tas man bija tāds skaists pārsteigums un prieks, ka, ka tas nav tikai manī, manā sirdī vai domās, ka tas arī citiem, un tas arī jau apliecina tādu uh, Dieva uh, skaistumu, Dieva universālismu, un ka Dievs modina cilvēks, Dievs aicina. Vēl arī interesanti bija, ka mēs jau, eh, mums bija iepriekš jau eh, kaut kur ap ziemas, ne, ne ziemas, jo pavasarī eh, ar jauniešiem tāda nedēļas nogale Rīgā. Un tad jaunieši paši izdomāja, ka iet pa vecrīgu, iet un slavēt. Mēs kādi 70 jaunieši gājām kopā, slavējām. Nu, tur arī tā tieši Dieva doma laukumā pie brīvības pieminekļa. Pilnīgi Dievs jau tā kā sagatavoja to caur mums. Un prieks, ka eh, nu, tas ir Dievs, kas to dara. Tā ir cerība, ka Dievs atgriežas Latvijā, kad eh, tas jau ir taustāms, redzams ne tikai ticībā, un ka mēs to varam tā skaisti piedzīvot. <sighs> Jā, vispār šis laiks tāds ir pārmaiņu laiks, atjaunotnes laiks, ka Dievs visu dara jaunu, eh, ka vecais brūk un nāk jaunais. Vajadzētu koncentrēties uz veco, kas sabrūk, kas aiziet, kas kādreiz varbūt arī bijis labs, kas ir nesis augļus, bet tagad jau Dievs dod kaut ko jaunu, daudz jauna dod. Kā šis Jēzus maršs ir alfas kurs, ir daudz dažādas citas lietas, ar ko Dievs darbojās, dzīve darbojās un cilvēki piedzīvo Dievu. Bet ir kaut kādas lietas, kas jau, tā teikt, savu laiku nokalpojušas, Kādreiz bija tvaika dzinēji, kas bija liels progress cilvēce vēsturē, tehnoloģijās, liels izrāviens. Bet tagad nu, tas ir tikai mūsu eksponāts. Tagad daudz efektīvāki dzinēji ir. Jā, kā teikt, visam savs laiks. Tas ir gan garīgajā jomā, gan arī pasaules jomā. Jā, tas eh, vecais jau viņš nevar ilgi pastāvēt cilvēks. Tā rietuma civilizācija tik tādā grēkā pagrimusi, tik daudz visāda ļauna, ka tas vienkārši sairsta. Kā, nu, cilvēks var kaut ko kaitīgu lietot, bet tas ir tikai kādu laiku, kamēr tas organisms var paciest. Un tad tas nu, vienkārši beidzās. Un kaut kas līdzīgs tagad arī notiek tādā globālā mērogā. Bet eh, mēs kā kristieši skatāmies ar ticību arī Kad Jēzus bija, tad arī ļaunais kala savus plānus un gribēja Dieva dēlu nogalināt, un viņam tas izdevās. Bet viņš nerealizēja savus plānus. Dievs ir pāri visam, Dievs visu vērš par labu. Dievs ar to guva lielāku uzvaru. Mēs esam tagad atpirkti, mēs, mums ir piedots, viņa brūcēs mēs esam dziedināti, vairs nav nekādas apsūdzības pār mums. Un Kristus turpina cīnīties par savu tautu, citu turpina uzvarēt. Un tas ir viņš, kas eh, dod mums dzīvību. Tas ir viņš, kurš uzvar. Jo mums nav katram jāizdomā kaut kāds pestīšanas plāns šodienai, bet eh, tieši tādā vienotībā ar Dievu, sadraudzībā ar Dievu esot, varētu teikt, kļūstot par Dieva instrumentu, uh, Jā, tad eh, ļaujam arī, nu, lai viņš var īstenot to plānu. Viņš jau mīl Latviju, viņš mīl katru no mums. Viņam ir skaists plāns, tikai nu, ka, cik mēs viņam ļaujam, tik viņš var darboties. Viņš ir neies pret mūsu gribu. Jā, tad, nu, protams, ka mēs savām lūkšanām gribam jā, eh, kaut kā manipulēt ar Dievu. Mēs eh, gribam, lai viņš izdara to, ko mēs gribam, kā mēs gribam. Nu, tā ir tāda bērnišķība, kā, kā mazi bērni tur manipulē ar vecākiem. Ja, bet mēs varam ieticēt, ka Dievs jau tagad mani mīl, ka nav nekas jānopelna, ka tikai jāpieņem, jāļaujas Dievam, jā, jāatklāj viņa plāns, jāpieņem viņa svētības ceļš, kas jau sen ir dots, kas jau kas ar Kristu mums ir dots, ka te, te, caur ticību mēs tiekam pestīti un ieraudzīto, atklāto, piedzīvoto Jā, šis tāds žēlastības laiks, kad Dievs meklē, meklē katru, caur ko varētu nākt, caur ko varētu atgriezties Latvijā ar jaunu spēku, ar jaunu dzīvību, svētību. Žēlastības laiks, iespēja laiks. Jā, Dievs ir ļoti labs, viņš tāds ir vienmēr, un svarīgi, lai mēs arī tam ticam, lai dzīvojam tā. priecāties, sēlos satikt tevi šodien, būt ar tevi katru mirklī. Raugoties uz tevi, mans draugs, man sirdī ienāk dievišķs miers. Paceļu savas rokas uz debesīm un skaļā balsī iesaucos. Tevs nāc man palīgā, jo es esmu grēkojis pret tevi. Tevs Un šis um, Jēzus maršs bija kā tāda liela cerība Latvijai, ka ir kristieši, ir tie, kas ir gatavi apliecināt savu ticību, kas grib sekot Kristum, kas uh, tiešām nu, liek Dievu centrā, kas uh, grib būt uh, viņa liecinieki šajā pasaulē, kas kaut kur noliek savas intereses, tādas cilvēciskās, miesīgās, kaut kur maliņā, kur viņa izkārto laiku dievam, izkārto kaut pakārto savu dzīvi, lai iet un liecinātu par Kristu, lai pasludinātu viņa valstību Latvijā, ka, lai cīnītos par viņu. Un uh, tiešām tas ir tas laiks, kad uh, nu, mums katram ir jāizdara tā izvēle ar vienu skaudrāk, tas parādās, kad nevaram uz diviem krēsliem sēdēt, būt tādi puskristieši, <laughs> nedaudz kristieši, vai kristieši, kad eh, tā situācija dzīve, var teikt, šīs visi notikumi pieprasa tādu radikālismu, kad eh, izšķirties tiešām, nu, dzīvot ar Dievu pēc Dieva prāta, nevis eh, ar Dievu kā tādu savas dzīves dekorāciju vai kādu palīgu, vai tā kā mēs gribam, lai mums būtu ērtāk, bet, nu, tiešām ļaut Dievam valdīt, būt noteicējam uzticēties. Jā, mums jau, protams, grūti ir uzticēties, mūsu uzticēšanās ir ievainota, īpaši no autoritātēm. Esam savainoti un vēl visādi cietuši. Un, nav nu, vienmēr autoritātes ar mūsu interesēm rēķinājušies, un mēs esam daudz pievilti. Un, noteikti jau līdz galam neesam piedevuši, jau reiz neesam brīvi. Bet uh, tas ir tāds iespēja izaugsmē, kad izlīgt, ieticēt, ja, ka tiešām es, ka ir kāds tāds liels un varants, brīnišķīgs, kuram es esmu tik ļoti dārgs, kurš negrib man izmantot, kurš e, grib vienkārši dāvāt savu mīlestību, kurš grib rūpēties par mums, kurš grib svētīt mūsu kurš grib piepildīt mūsu sirds ilgas, kuram ir tik daudz dāvanas, dažādas priekš mums, kurš kurš par mums pat nomiris ir. Un, un ieticēt, ka tā, tas ir tiešām reāli, un ka tas ir šodien, tagad, un ka Dievs man visu ir devis, Dievā viss ir, pilnīgi viss. Vairāk nu, mēs esam pieraduši paši kaut ko tur veidot, ķīmiķot, izcīnīt. Mēs vairāk tā kā uzticamies tikai sev un pārējiem, nu, mēģinām tikai sadarboties. Ja, bet tāda ticības tāds, tāds lēciens, ka ieticēt, ka tiešām tas, ko Dievs saka, tas man ir labākais. Ne, ne, nevis tā kā nu, mēģināt pašam to savu dzīvi tur kaut kā ķimerēt un kontrolēt, bet atdot sev Dieva rokās, ka es dzīvoju ar Dievu, man Dievs ir pirmajā vietā. Es meklēju Dievu, es sekoju Dievam un paklausīju Dievam. A, kas tur un kā tur būs? Es uzticos Dievam. Viņš taču mani mīl, viņš ir visu varens viņš gādās, rūpēsies, parādīs. Un ka tieši tā nomiršana sev, ka tas ir tāds atbrīvojošs no tā sava egocentrisma. Kā Jēzus saka svētajos rakstos, kas savu dzīvību gribēs saglabāt, tas to pazaudēs. Kas to pazaudēs manis dēļ un evaņģēlī dēļ, tas to iegūs. Tā jau tā īstā dzīvība, kas mūs paceļ virs šīs zemes, virs šī cilvēciskā, kas ieved mūs tajā dievišķajā, mēs taču esam radīti pēc dieva attēla līdzības. Mēs esam kaut kas ļoti īpašs. Mēs esam paredzēti mūžībā būt attiecība, pilnīgās attiecības, mīlestības attiecībās ar Dievu. Un, tas nevar tā notikt tā, ka pēkšņi mums tā gribētos tā klopts un gāt Tagad jau Dievs mums dod tādu brīvu izvēli, iet dziļumā. Mēs izvēlamies paši, cik dziļi mēs gribam šajās attiecībās būt, cik patiesi gribam būt šajās attiecībās, cik e, nobriedušās attiecībās. Ja, cik, cik mēs to gribam, tā nevis tikai kā bērni, kad, e, kā paspēlēties, bet arī atbildīgi un dziļi izdzīvot, piedzīvot tādu mīlestības pilnību. Ja, kā Svētā Terēzīte no bērna Jēzus saka, Katrs izvēlās savu svētumu pakāpi pats. Vienmēr Dievs ļoti respektē mūsu gribu un īstenībā visu mūsu dzīvē tā arī notiek. Kā, ko mēs gribam, kā mēs gribam, kā mēs ļaujam darboties dievam vai ienaidniekam. Tās ir mūsu izvēles, ko sēsi, to pļausi. Es domāju, ka eh, sākas jauna radio sezona un ka ir labi eh, atgādināt tādus uh, pamatlietas, pamatticības, eh, patiesības, kas eh, nosaka mūsu dzīvi, ka, no kā ir atkarīgs viss. Ehm, nav nekādu nejaušību mūsu dzīvē, bet eh, viss ir mūsu izvēļu rezultāts. Mūsu katra personiskā. Ir divi plāni mūsu dzīvei, dieva un vēlna, un mēs esam tie, kas izvēlamies. Un, diemžēl, ja mēs neizvēlamies dievu plānu, tad um, ienaidniekam tur ir daudz iespēju realizēt savējo. Bet Dievs nekad neatstāja, Dievs vienmēr mūs meklē. Dievs vienmēr ir gatavs atkal visu vērst par labu. Dievs vienmēr skatās ar prieku uz mums, ar cerību. Viņš atkal meklē jaunas iespējas, dod jaunas variantus mums, kā tuvoties viņam. Protams, ienaidnieks viņš melo un grib mums iestāstīt, ka tev tas neizdosies, Dievs ir tālu, tu nemaz nemēģini, tu, tev, tev tas ir pa smagu, tu, kas tad tāds esi, tu tur to nemāki, to nesaproti un vēl kaut ko. Nu, jā, tur, bet pēc gara mēs varam atšķirt, jā, ka tā, tā kaut kas, kas mūs vēl tādā izmisumā, nomāktībā, nošķirtībā, nu, saprotam, ka tas nav no Dieva. Tas nav dieva gars. Tur, kur ir dieva gars, tas, kas nāk no dieva, tas var cerībā, vienotībā, brīvībā, dzīvībā. Pēc gara varam atšķirt. Prātiņu viegli var apmānīt, bet pēc gara varam atšķirt, kur, no kura gara tas nāk, kāda augļa. Un izdarīt pareizo izvēli. Un Dievs un dod mums atkal no jauna iespēju, sākt no jauna. Nu, Dievs ir daudz tuvāk, kā mums liekas. Viņš ir daudz uh, stiprāks, varenāks vai mīlošāks mums, ar daudz lielākām iespējām, un tik daudz viņš, viņš visu mums īstenībā ir devis. Jā, Viss mans ir tavs, jā, evaņģēlīja tie vārdi, ko Jēzus saka caur uh, pazudušā dēla atgriešanos, un kur tēvs viņu sagaida, kad viss mans ir tavs. Mums tik ļoti grūti tam ieticēt, ka viss eh, dieva ir mūsu. Dievam nav žēl, viņam, viņš nav skopulis. Visu viņš mums ir atdevis, viņš pat nomiris par mums. Ir. Un tad eh, nu, pēc mūsu ticības mums būs svarīgi ieticēt. Un, eh, kur, kur mēs ticam, ka tas mūs darīs laimīgus, tur mēs arī meklējam. Citi cilvēkos, citi darbā, citi karjerā, citi bagātībā, uh, citi slavā, baudā, dažādi. Bet eh, var izvēlēties arī meklēt dievā. Tur, tur mēs neesam tā teikt, nu, tādi, kas var kontrolēt, kas var noteikt. Jā, tur ir jāuzticas, tur ir jāpaļaujas. Tas nav vienkārši tā, tāds brīnišķīgs iespēja izaugsmē. Un tas nav vienkārši. Jā. Mums gribās visu kontrolēt, visu saprast, visu turēt savās rokās. Un tad mēs tā kā, tā kā mēs esam pieraduši. Dzīve jā, ar Dievu tas ir kaut kas jauns. Ko, kur, ja mēs kaut ko jaunu gribam, tas kaut kas, ko vēl neesam pieraduši. Bet tur ir tieši tā īstā dzīvība, tā īstā pilnība, kurā Dievs mūs grib ievest un kurā Viņš ved mūsu. Nu, tagad rudenī eh, arī sāksies Marijas skolas vai kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas sesijas, kur ļoti labi var satikt Dievu, kur var piedzīvot Dievu, eh, dzīvot Dievu, tiešām ne tikai uzzināt kaut ko par viņu, bet satikt viņu, ja piedzīvot viņu savā sirdī, savā dzīvē, ļaut viņam nu, ienākt, atklāt eh, kaut kādus jaunus horizontus, uh, Eh, atbrīvot no kaut kā, iedot kaut ko jaunu, jā, piedzīvot viņu mīlestību, mieru, arī tādu prieku vienotībā. Parasti šajās sesijās tas notiek, un tas tādā īstenībā īsā brīdī, piekdienas vakars, sestdiena un svētdiena līdz pusdienām apmēram. Un, jā, un par šo laiku Dievs uzspēja, uzspēja ļoti daudz ko izdarīt, ļoti daudz skaista. Citi ir uh, laik, labi iesākuši, pēc tam nu, doma, nejauši uzzināju, ka ir tādi cilvēki, kas domā, ka nu, o, es jau tik daudz saņēmu, ka vairāk jau nu, nu, nav jēgas iet, jo tur es vēl vairāk varu saņemt. <laughs> tas tā ļoti interesanti pārsteidzoši, jo Dievam jau ir vienmēr ar vien vairāk un vairāk. Un, un ne tikai tā, kad uh, saņemt, uh, arī caur to, ka uh, tu izeja caur kaut kādām grūtībām, caur to, ka tu dod, arī caur to saņemt. Un uh, tas ir normāli, ka uh, Dievs mūs ved uz priekšu, ka ne, ne, nav tā, ka visu laiku viens un tas pats atkārtojas. Dievs dod kaut ko jaunu, Dievs ved tālāk. Tā ir tiešām laba iespēja satikt Dievu, piedzīvot viņa mīlestību un arī kā labs instruments, lai nestu tālāk to lai ļauj arī tos cilvēkus, kas nav satikuši Dievu, kas nav piedzīvojuši viņa mīlestību, lai arī viņi varētu tur, tur ievest, lai viņiem dotu šo iespēju. Tas ir daudz auglīgāk, efektīvāk nekā kā vienam pašam censties kādu tur vest pie Dieva. Protams, ir alfas kursi, kas ir ļoti laba lieta, un to vajag arī turpināt un attīstīt. Uh, bet arī nu, elpas kursa turpinājums var arī uzreiz no nulles var iet. Jo šī skola tā arī paredz, jebkurš var nākt, jebkurā laikā tur ir vairāk līmeņa klases, un jebkurš var sākt un turpināt arī. Un mums jau tagad ir piecas filiāles eh, Rīgā, Jelgavā, Balvos, Daugopilī un Nogrē, un var izvēlēties, eh, kur un kā. Pagaidām gan tikai skaidri zināms mums ir uh, Rīgas sesijas datums un vieta. Pārējie vēl paziņos to, mēs arī centīsimies šajā raidījumā to pateikt. Tāpat arī skolnieku brīvlaikā būs tāda pati skola tikai jauniešiem, eh, no 14 līdz 18 gadiem tādiem. Eh, arī viņiem eh, ir iespēja satikt dzīvot Dievu. Bet tātad Rīgā notiksies 11. oktobrī sāksies tātad piekdienas vakars, 11. oktobris, pulkstens 18. Eh, katoļu ģimnāzijā, Ojāra Vācieša ielā 6. Eh, tur jau ir vairākas reizes notikusi, tur draudzes mājas telpās vairāk. Tā kā visi ir aicināti un noteikti arī baznīcās būs kaut kur plakātiņi. Eh, paskatīties vēl smalkāk informācija, kā, kādam kaut kas nav skaidrs, bet galvenais tik aiziet, Tur par visu ir padomāts gan ēdināšana, arī ja kādam naktsmājas vajadzīgas. Un, uh, būs ļoti laba garīga barība, bet galvenais satikt Dievu, piedzīvot viņu. Un arī vienotība, sadraudzība starp kristiešiem. Tas arī ļoti vajadzīgs, jo pašlaik jau nu, <laughs> mēs, kristieši, esam tāda kā minoritāte, kas, kam ir jācīnās kopā, jāturās, lai ne tikai izdzīvotu, bet arī augtu, lai iet uz priekšu. Ehm, esam tādā sezonā. Ehm, tad Dievs dod dažādas iespējas, noteikti ir eh, arī dažādas rekolekcijas vēl, kas meklētas atrod. Tas arī nu, tā, mums grūti eh, nu, varbūt saprast, vai ka ir jācīnās par to. Ja cilvēks fiziski saslims, tad viņš gatavs braukt uz otru pasaules malu, uh, maksāt nezinu kādus naudas, skriet pie kādiem tur speciālistiem, ar visiem konsultēties un tā. Bet šīs garīgās problēmas risināt, tad tā cilvēks tāds pasīvāks. Nu labi, es aiziešu uz bāznīcu, varbūt grēks. <laughs> It kā dievam to vajadzētu, nevis mums. Bet eh, tiešām, kas tie, kas meklē, tie ļoti daudz atrod. Ir, ir, ir pieeja, ir arī daudz dažādas uh, informācijas un notikumu pasākumu. Bet tur, tur, jā, tur jāpiepūlās, jo ir kāds, kurš negrib, lai tu satiec Dievu. Kāds grib tevi iemidzināt. Kur tu skriesi? Nu, vēlāk, ne tagad. Mierīgi tā, nu. Ja tāds, tā draudzīgi nāk tāds ienaidnieks draudzīgi. Ko tu tur? Ne, ne, nav jēgas, nesanāks, varbūt tur vēlāk. Kaut kur Nu, dažādi, dažādi veidi, kā, kā nob, nob, nobremzēt, apstādināt. Bet Dievs nāk, Dievs meklē, Dievs aicina, un arī tas, ka visa šī pasaules tā godība viņa tā teikt, sāk brukt un jukt un uh, šķobīties, un tas arī ir kā papildus motīvs mums saņemties tomēr un nu, vairāk atdot vietas godu Dievam. Vai, ja, mē, ja, ja dod viņam lielāku ietekmi mūsu dzīvē, lielāku vērtību, vairāk eh, veltīt, eh, pakārtot visu dzīvi viņam, viņa interesēm, tādai satikšanai ar viņu, dzīvošanai ar viņu. Jā, un, un, un arī, jā, man liekas, tāda eh, cilvēki citreiz tā tiešām kaut ko cenšas, bet nu, nav to rezultātu, nav augļu. Tad viņi varbūt tā kā nu, sagurst, pagurst, un nu, tā kā nav, tā nav, tā laikam jau Dievs mani negrib un vēl kaut ko izdomā. Bet eh, nu, man patīk tāds piemērs, piemēram, ja mums neaug kartupeļi. Ko mēs darīsim? Mēs iesim skat, pie tiem cilvēkiem, kuriem aug tie kartupeļi, un tur runāsim ar viņiem, kā tad tev aug, ko tu tur dari, ko tu tur nedari. Un, un jāsaprot, ka grīgie dzīve ir līdzīga. Jāskatās, uh, kur jūs redzat kristiešus, kas ir tādi dzīvi, kas, eh, kur, kuros jūs redzat tādu dievišķo klātu, un jāiet un jārunā ar viņiem. Nu, kur tā, kas tur ir, kas man tur jāmaina, kas tur nerullē. Nevis vienkārši kaut ko tur nu, aizvēsturiski vecu atkārtot, atkārtot, un tas nedarbojās. Jā, palīdzēt, meklēt tos, kas ir atklājuši Dievu, lai palīdz arī man atklāt. Un, protams, vienmēr var vairāk, vienmēr var pilnīgāk. Jā, arī tas, kā mēs dzīvojam ar Dievu, teiksim, tur gadu vai trīs atpakaļ, tas bija labi tad. Šodien jau tas var nestrādāt, šodien jau Dievs grib pēc mums tālāk. Tas tā kā, ja mēs pirmajā klasē esam teicamnieki, ar to neno, nepietiek otrajā klasē. Otrajā klasē jāiet tālāk. Dievs ir ļoti bagāts. Jā. Viņš negrib mūs apgrūtināt, viņš grib mūs apdāvināt. Viņš grib, lai mēs pieņemam to visu skaisto, brīnišķīgo, ko viņš mums ir sagatavojis. Šis laiks uz zemes ir žēlstības laiks, ka mēs to varam izvēlēties, pieņemt. Visi ir gaidīti, Dievs par katru ir nomiris, par katru ir devis sevi, katru mīl, katrs viņam ir dārgs. Tieši tevi viņš mīl, tieši tevi viņš gaida. Tev viņš grib satikt katru dienu, tev viņš grib katru dienu svētīt. Un lai svētī jūs visus varenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let... Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs!